Urriak hogeita marga urrosteuna data uberrion albistegia duzu berriozari erratiaren albiste mankezuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albestekia, Xabi? Bai, garasi sortxekoko errotonda konpon berritzeko iruñerriko mankomunitatearekin eta dekatron eh, berarekin egin beharreko txarmena, proposamena onartua izan zen atxoko osoko bilkuran. Talde politiko guztiek onartu izan zen diozun itzarmen proposamena eta itzarmena dela medio azkenik Nafarrako gubernuaren sustapen departamentuaren laguntzarekin zortzikoko biribilguneko urbanizazioa gira Gipuzkoa etorbidetik berrituko da. Guztiarekin trafiko arazoak behin betikoz bukatzea espero da. Modu borean aurre kontuen aldaketa gehiengoak onartu zuen hain zuzen gaztegunaren kontusailaren kreditu gehigarriari dagokiona sarrerek sortutako kredituaren eta beste kontusailetatik egindako kreditu transferentziaren bidezkoa. Pesenek aurkezturiko mozioa gizon naiz emakumen arteko harremaneko berrintasun politikak berreskuratzea ziar duena, gehiengo handiak onartu zuen, gaia behin eztabaidatuta gainera azumarratzekoa da, emakumen ganako erasuen kontrako deklarazio instituzionala onartu zela azaroaren hogeita bostari begira. Bestetik xabilasa alkatea jakitera mantzuen, Nafar gobernoko sustapen sailarekin aharremana mantentzen ari dela, maila bereko pasagunea behin betiko kendu dadin. Berrezarko tokiko agenda hogeita baten amabosgarren urte urrena gaur ostegunarekin ospatuko da. Berriozarko entzunaretoan proiektatuko den berriozarko tokiko agenda hogeita baten amabost urte izeneko dokumentalaz lagundurik eramango da empakizuna aurrera zazpiterdietan hasiko den emanaldian, proiektzioaz gain, naturaren sustapenean lagundu duten herritar batzuei eskerrona lotzatuko zaie, gainera bertaraturiko ikusle guztiek, hopari ekologiko banaia asoko dute, jarraiki Raul Maiza, ingurumen saileko, zinegotziaren hitzak agenda hogeita bataren nundik norakoak azaltzen. Eh, bueno, la Agenda Local 21, en principio, es eh, bueno, una serie de criterios que en su día, en el año 1999, Berriozar adoptó principalmente en el desarrollo sostenible del pueblo de Berriozar con una serie de objetivos eh, eh, que son muy claros eh, y podría decir que es la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico dentro de nuestro municipio. Eta bihar ostiralarekin zineforuna. beteko azken ostiral guzti eta mezela grutxo film santolaturik, Hani Abu Asaz zuzendariaren Paradis nau pelikula proiektatuko da kulturgunean arratxeldeko zortzietan. Pelikula ikustearekin gero eztabaida irekiko da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpena garazi. Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak ego osagaikoa ize aulubizia bizia ibiliko da eta temperaturei daukionan maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira beraz egun goxuekin jarretzen dugu azaruan sartzear bagaudere. Eta hau ezen da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, fmko egun puntu zortzian edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten